zal hier die mensen wat in afgezonderde plekken woon, in alle windrichtings verjaag. Ik zal zorgen dat rampen hulle van alle kanten aftref, sê die Heere. Gassor sal een eenzame en verlaten plek wees. Niemand zal meer daar woon nie. Dit sal een leeplek wees vir Jakalse. Die Heere het vir die profeet Jeremia een boodskap oor Elam gegee. Dit was net toe Sedekia koning van Juda geword het. Die Heere, die Almachtige, zei. Ik zal die pijl in boog van Elam, die zetel van hulle mag, onstukken breek. Ik zal vijanden uit alle richtings naar Elam toe brengen, en ik zal hulle verstrooien in alle richtings. Daar zal geen nasie wees voor Elamse ballingen nie sal wees nie. Ek sal Elam bang maak vir hulle vijande, vir die wat hulle lewe soek. Ek bring onheil oor hulle, my gloeiende woede sal onheil oor Elam bring, sê die Heere. Ik zal oorloe oor hulle bring totdat ek hulle uitgeree het. Ek sal hulle konings en leiers vernietig. Dan zal ik de koning van Elam wees, sê die Heere. Maar een dag, in die toekomst, zal ik weer de lood van Elam veranderen, sê die Heere.